və həmçinin böyük günahlardandır yerdə olan əlamətləri dəyişdirmək. Peyğəmbər s.ə.v səhih hədisdə yerin əlamətlərini dəyişdirənləri lənətləmişdir. Yerin əlamətlərini dedikdə iki şey qəst olunur. Biri var ki, Ola bilsin ki, filan məsafəyə getdikdə yol istiqamətinə uyğun əlamətlər qoyurlar. Tutaq ki, Məkkədən Mədinəyə gedirsən və hər e, məsafələrə işarə qoymuşsan ki, buradan belə get, buradan belə get, axıra kimi. Kim gedib həmin işarətlər dəyişərsə, həmin insan böyük günah eləmiş olur və həmin kəslər Peyğəmbər s.ə.v lənətləyir. Və bu hədisdə gələn ki, Əl-Radiyanın hədisində Peyğəmbər lənətləyib yerin əlamətlərini dəyiş, dəyişdirənə. İkinci mənası da odur ki, tutaq ki, e, sənlə mənim ortaqlı yerimiz var, ortasından bölmüşük. Və e, sən olmayan bir vaxtda mən gəlib həmin ağaclar çıxardıb, biraz o tərəfdən basırdım, yəni özümə biraz yer daha böyük etdim. Və bu hədis bu yozma da gəlir, bu mənanı da verir. E, çünki o da yerin əlamətlərini dəyişdirməyə girir. Hər iki halda istəyirsən istiqamət üçün qoyulan əlamətlər olsun, istəyirsən pay bölüntüsü olsun, yerin əlamətlərini dəyişdirən insanlar lənətlənmişdir və eyni zamanda da bunu bilmək lazımdır ki, bu da böyük günahlardandır. Qısa bu çox müsəlmanlardan baş verir. Görürsən ki, hətta qardaş qardaşa hə, fürsət düşəndə ə, e, ağacı götürür, mıxcanı götürür, biraz o tərəfdən qalxır, o tərəfdən vurur ki, biraz torpaq artıq düşsün. Hətta bəzən görürsən ki, Özü dava salır ki, savab üçün o dava salmazdan qabaq ki, hə, torpaq onun idi. O daha haqlıdır torpağa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu dedi: "La'anallahu men zabaha li ghayrillah." Allah lənət eləsin Allahdan qeyrisinə kəsənlərə. Kim Allahdan qeyrisinə qurban kəsərsə, Allah onlara lənət eləsin. La'anallahu men ghayyara tuhumal ard Allah lənət eləsin yerin əlamətlərini dəyişdirənlərə. La'anallahu men kamahal a'ma anis-sabil. Allah lənət eləsin koru səhv yola düzəldənə. La'anallahu men səbbə valideyh. Allah lənət eləsin valideynlərinə söyənlərə. La'anallahu men amilə amalə qavmi Lut. Allah lənət eləsin Lut qovmunun əməlini edənlərə. Bilirsiniz də Lut qovmunun əməli. Hə. hədisin başqa ə, e, rivayəti gəlmişdir. Hədisin arxasında ki, La'anallahu men vaqa'a ala bahima. Həmçinin Allah lənət etsin heyvanlarla cinsi əlaqəyə girənlərə. Var insanlar, daha doğrusu müsəlmanlar ki, heyvanlarla cinsi əlaqəyə girirlər. Bəli. O kəslər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin lənətinə düçar olanlardır.